Eta Egun on, maia bi iratia zuen. Mikroporonan kabla Zaira Eta Jovi. Eskolako informazioa entzun dugu. Lehenengo berria, gero musika, ondoren kirolak eta azkenik pertsonaia misteriotsua. Eskolako berriak, gau klase inauteriak izango dira, mozorro polita prestatu, neguko jaiak izango dira, abenduaren zeian. bitxanga arrat, atrakzioak, artizua, feria eta musika egongo da. Eta euskaraz ekintzak egongo dira parte hartu esan zuen. Orain Kirola, zigarren mailakoa, bolgarren mailakoei futbolean irabazi diete, amalau eta eta laugarren mailakoa hirugarren mailakoi irabaki diete. Bost eta lau. Jarraian pertsonaia misteriozoa. Gizena da, kastejoneko da, kirolaria da, altua, altua eta indatsua da. Ige marroia du, gizarra du, ez du biboterik eta futbolaria da. Nor da? Eta... Eta bukatzeko abesti polit bat, kentzak ziren Bizkaiakoak dira, musika estiloa pop rock da, eta taldekideak dira. John Mikkel, Enyol, Igor, Beñat, Iñaki eta Jon. Abesti, eh, abesti honekin amaiera eman goriogu gure irrati programari. Agur eta izan ongi!